Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը հայտարարել է մրցույթ հանրակրթական եւ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում արկա թափուր տեղերի համար։ Թափուր հաստիկների ցանկի համաձայն 16 ֆիզիկայի, 26 մաթեմատիկայի, 24 ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչների պահանջ կա։ Մյուս թափուր հաստիկների մի զգալի մասը դարձյալ բնագիտական առարկաների մասով են։ Արդեն գրեթե 1 տասնամյակ ահազանգվում է, որ բնագիտական առարկաների ուսուցման մասով կրթության համակարգը լուրջ խնդիրներ ունի, խնդիրներ, որոնք արմատական վերանայման կարիք ունեն։ Հակառակ դեպքում, հակառակ դեպքի վնասներն արդեն քաղում ենք այսօր, վաղն արդեն չափազանց ուշ է լինելու։ Արցախի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Միքայել Համբարձումյանի հետ համատարած հումանիտարիզացման, դրավնասների ու կրթության մյուս հիմնախնդիրներն են քննարկել նախ որ ներկայացված թափուր տեղերը բազմաթիվ են, հետո ընդգծեմ, որ դա առաջնային մրցույթները չեն։ Մեծ մասը մրցույթի համար նախատեսված տեղերն են, իսկ առաջնայինը, երբ այսպես ասած ստատիստիկ տվյալներ ենք փորձել դրանից տարանջատել, ստացվել է, որ 25 դպրոցում մաթեմատիկայի տեղ ունենք 443 ժամ, ֆիզիկայի տեղ ունենք 21 դպրոցում 228 ժամ, եւ այսպես շարունակ սա կարող եմ թվարկել, Խնդիրը ինչ անկյունից էլ որ դիտարկենք, խնդիրը ունի բազում, այսպես ասած, բաղադրիչներ։ Սկսած 1994 թվականից ուսումնական պլանների փոփոխություններով բնագիտամաթեմատիկական էլեմենտները աստիճանաբար քչացել են, ասում է փոխնախարարը։ Անվել է 2001 թվականին գծագրությունը եւ այսպես աստիճանաբար։ Մաթեմատիկայի քանակն է քչացել, եթե նախկինում եղել է դպրոցում 58 ժամ 10 տարվա կտրվածքում, այսինքն ամեն շաբաթ երեխաները օտարապես առնչել են մաթեմատիկայի հետ 5 ու 8 ժամ շաբաթական կտրվածքով։ Իսկ 12-ամյա կրթության փոխարկվելու դեպքում արդեն այդ 5 ու 8 ժամը փոխարկվել է 4 ու 3 ֆիզիկան 18 ժամից դարել է 12 ժամ, քիմիան նույնպես քչացել է։ Միակ բնագիտական առարկան, որ համեմատաբար չի տուժվել, համեմատաբար բառը շեշտում եմ, դա աշխարհագրությունն է, Հաստատված դասաժամերի քանակով անհնար է նման ծավալի նյութը մատուցել, պարզաբանում է Միքայել Համբարձումյանը, նշելով, որ բնագիտական առարկաների աստիճանական դուրս մղմամբ խախտվել է բնագիտական եւ հումանիտար առարկաների բալանսը։ Ինձ թվում է դա արվել է, այսպես ասած, եվրոպական քամիների ազդեցության տակ։ Խնդիրը նրանում է, որ Եվրոպայում տեխնիկական process-ները արդեն անցել են դրանով։ Մենք դա դեռ չենք անցել։ Անցնելով նրանք եկել են, որ ինչ որտեղ կարելի է հումանիտարը ավելացնել, իսկ Իսկ մենք դրան դեռ չենք հասել, այս չունենք այն տեխնիկական հմոտությունները, այն տեխնիկական ընդհանուր պատկերացումները, որ եվրոպացին ունի կամ եվրոպական այդ process-ներն է գնում։ Մենք միանգամից փորձել ենք հումանիտարիզացիայի գնալ, որը որ անիմաստ էր։ Եթե պատմության տեսանկյունից նայեք, մի դասակարգից թռնել մի այլ դասակարգի, վերջը վերջո այդ աշճանները պիտի անցնել նոր արդեն աշճանաբար, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա։ Այնպիսի առարկաները, ինչպիսիք էին աստղագիտությունը, գծագրությունը, որոնցից առաջինը երևակայություն, երկրորդը տարածական մտածողություն է զարգացնում, չպիտի հանվեին ծրագրից։ Բնագիտական եւ հումանիտար առարկաների բալանսը պետք է վերականգնվի։ Անհետաձգելի է բնագիտական առարկաների գծով մասնագետներ պատրաստելու հարցը։ Հիմնականում գյուղական վայրերում են, թափուր հաստիկների մեծ մասը գյուղական վայրերում են, բայց պատկերացրեք, որ բնագիտական առարկաներից քաղաքում էլ արդեն պակաս ունենք, 11-րդ դպրոցը 41 ժամ մաթեմատիկայի տեղ ունի արդեն ամեն ինչ ասում։ Եվ առաջին մրցույթը եղել է ոչ ոք անգամ հայտ չի ներկայացրել, հիմա երկրորդ անգամ են տվել։ Մենք մաթեմատիկայի կամ նույնը ֆիզիկան, նույնը քիմիան, նույնը կենսաբանությունը։ Այս առարկաների հարցում ես ասում եմ մի քանի տարուց հետո ընդհանրապես արսափելի վիճակ է։ Այսօր տղամարդ ուսուցիչների պակաս կա հանրակրթության ոլորտում, սա եւս խորհելու տեղիք է տալիս։ Կոլեկտիվներում երկու սեռի ներկայացվածությունը փոխադարձ զսպողական մեխանիզմի դեր է կատարում, բարենպաստ ազդեցություն թողնելով նաեւ կրթա համադաստիարակչական գործընթացի վրա, ասում է զրուցակիցս։ Խորհրդային տարիներին որպես կանոն հենց բնագիտական առարկաներն էլ մեծամասամբ դասավանդում էին տղամարդիկ։ Այսօր դպրոցը տղամարդու համար գրավիչ չէ, առհասարակ ուսուցչի աշխատանքը դադարել է հեղինակավոր ու գրավիչ լինել։ Միքայել Համբարձումյանի կարծիքով արմատական փոփոխություն ասելով առաջին հերթին պիտի հասկացվի ուսուցչի հեղինակության բարձրացման արժանապատի վարձատրության համակարգի ներդրումը։ Դրան զուգահեռ պիտի բացառվեն պատահական ոչ պրոֆեսիոնալ պրոֆեսիոնալ, համապատասխան հմտություններ ու գիտելիքներ չունեցող անձանց մուտքը դպրոց։ Որոշ դեպքերում ինձ թվում է խնդրի լրջությունը մենք չենք էլ ուզում հասկանալ, որովհետև եկ կրթության ոլորտը ամեն դեպքում կոմերցիոն ոլորտ չէ եւ հրանից ելնելով իրենք այդտեղ իրենց ասած գումարներ դնելու ցանկություն չունեն բայց պետության տեսանկյունից սա ներդրում է եւ ամենամեծ ներդրումն է Գիտեք, ամենաանխոցելի զենքը գիտելիքն է, ամենաանկակտելի, պես ասած, կապիտալը գիտելիքն է։ Մենք չենք ուզում գոնե այդ կապիտալը չունենանք։ Պետականաշինության, բանակաշինության, այլ ոլորտներում հաջողության հասնելու միակ ձևը կրթության ուսման նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխությունն է։ Եթե դեմքով չշրջվեցինք դեպի դպրոցը, բոլոր ոլորտներում պարտություն ենք կրելու, ասում է, ապա թվարկում իր առաջարկները պիտի շրջվենք դեմքով դեպի դպրոցը, եթե չշրջվեցինք, մի քանի տարուց հետո դպրոցը չենք ունենալու։ Ուսուցիչների կեցության ու ֆինանսական հարցերը բավարարելու գոնե մասամբ։ Ուշչի աշխատանքը նախ դարձնել գրավիչ։ Սա մեկ։ Երկրորդը խստացնել պահանջները եւ ուսուցիչ եւ ծնողներից եւ աշակերտից։ Գիտեք, տարբեր մարդու իրավունքներ, չգիտեմ, հոգեբանական կեղծ փաթեթավորումների տակ ամեն անգամ ուզում են ինչ-որ պլստացնել, մեկը իր երեխային, մեկը իր ուսուցչին, մեկը չգիտեմ ում, որոշ դեպքերում նաև շահարկելով պատերազմական իրավիճակը, ամեն դեպքում ինձ թվում է սրանք պետք է թողնենք մի կողմ, դրոցը դե պիտի խիստ լինի։ Եթե ասենք իմիջալոց մատների արանքով ենք նայում, դրա համար էլ եւ տնորենն է ինչ ուզում անում է, եւ ուսուցիչն է ինչ ուզում անում է, եւ ուսուցիչը կարողանում է, ասպես ասած, գնահատականի միջոցով ինչ ինչպես ուզեի մատների վրա պարասնել աշակերտներին, աշակերտների ծնողներին կամ ուսուցիչ ծնող մտնում են ինչ որ կենցաղային հարաբերությունների մեջ։ Ուսուցչի աշխատանքի գրավչությունը եւ դպրոցի հեղինակությունը բարձրացնելու միջոցով միայն կարելի է մեխանիզմներ մշակել կրտնուսուցումը վերացնելու ուղղությամբ, որն այսօր ուսուցչի որպես մասնագետ իրացման ու եկամտի միակ աղբյուրն է փաստորեն։ Կրթության հիմնախնդիրներն այսօր մի մեծ շրջանակ են, փակ շրջանակ, որը միտեղ անպայման պետք է կտրել։ Համոզված է փոխնախարարը, եթե ասում ենք, որ մենք ապագա պիտի ունենանք, եթե ոչ, ապագան առանց մեզ է գալու։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։